То був чоловік років під сорок, кремезний, з грубими рисами квадратного обличчя. З лівого боку на вилозі його піджака видніла крихітна червона цятка. Гіо посунув трохи вперед стільця, якого йому запропонували і сів, сам не знаючи до пуття, чому у нього зненацька заколотало серце. Дякую, що ви так скоро прибули, мовив незнайомець. Хочу вас попередити, що це неофіційний допит. Мені хотілося б спершу погомоніти з вами про те про все, аби порівняти і по можливості узгодити наші погляди. Нещастя скоїлось у дуже непідходящий час, і ніхто, ви погодьтесь, не зацікавлений, щоб розслідування звелося до засудження методів роботи поліції. Коли б виявилось, що ми не додержуємо інструкцій та процесуальних норм, то я подбав про те, аби ці відхилення санкціонували. І в відкинувся на спинку стільця і з викликом глянув на співрозмовника. Хто ви? озвався. Вона привезли сюди без ніякого попередження, мало не витягнувши з ліжка, і жодного слова пояснення. Що ви хочете почути від мене ще? Зверніться до судді Бертьє, він все занотував, або до інспекторів поліції повітряних трас і кордонів. Вони прискіпливо допитували мене три години. Я все сказав, мені більше нічого додати. Чоловік ледь помітно кивнув головою, дістав з піджака і поклав на стіл службове посвідчення. Дивізійний комісар Дарке із ГПІ головної поліційної інспекції. А це, щоб ви знали, поліція над поліціями. Я маю зібрати матеріали у справі про смерть Жерара Блана. Адміністративне розслідування паралельне з офіційним слідством. Тож, як ви розумієте, мені треба мати відомості з перших рук. Хлопці з поліції повітряних трас і кордонів займаються своїм ділом, правосуддя своїм, так що не варто їх плутати. Це так кажете ви. А суддя Бертьє хутенько доручив провести розслідування поліції повітряних трас і кордонів, хоча поліцейський, який стріляв у нас, належить саме до неї. Ви вважаєте, що це нормально? Комісар заховав посвідчення, дістав сигарети, взяв одну собі і простягнув пачку її окурити ні кинув. Я ж працюю в аеропорту, а там на половині території заборонено курити, простіше кинути. Комісар затягнувся і, закашлявшись, випустив дим. Якби і мені вдалося кинути, це було б непогано. Суддя Бертьє просто зробив те, що мав зробити. У нього був вибір доручити розслідування поліції повітряних трас або жандармерії. Жандармерія більше цікавиться технічними зонами, злітно-посадочними смугами. Щасливий випадок трапився в зоні, за яку відповідає поліція повітряних трас і кордонів, тож саме їм і довелося цим займатися. От і все. А якби Жерара десь поблизу ангара чи на злітній смузі застрелив жандарм, то і справу вели б жандарми? Думаєте, що я так і повірю? Минулої ночі намагались відтворити всі ті події, а мої свідчення до уваги практично не взято. Дрібні сніжинки закружляли за вікном, і погляд Гюйо полинув за ними слідом. Голос у комісара пом'якшив. Саме через те я тут мовив Дарке, і Гюйо пильно глянув на нього. Вимушено усміхнувся. Тільки не думайте, що мене зачарувала ваша казочка. Ви ж теж поліцейський. Корпоративний дух дає ці ознаки. Чого ради вам звинувачувати свого колегу? Так питання не стоїть. Я повинен подати адміністративний рапорт з приводу дій агентів Ледюка і Андріні. ГПІ окремішня організація. Так. Був би час, то я навів би вам список поліцейських і нижніх чинів і офіцерів, яких ми за останні два роки вигнали зі служби. Чималенький список. Комісар підвівся і почав ходити сюди, туди, поза столом, затягуючись сигаретою. То перейдемо до діла. Ів Юйо байдуже стинув плечима, погоджуючись. Ну, як вам завгодно. Дивізійний комісар зупинився біля вікна.